Uda, hau guretzako oso nahiko eraginko ja izan da araudiaren inguruan, e, ureko ondakinei buruz e, interesatzen bagira. Irulege aipatuko nituzke, e, bata Europa mailakoa dena ekonomia zirkulagaren e, paketea edo. Apostu finko bat e, ureko ondakinak mugisteko, e, euneko behogei maha, on, ureko ondakinak bimilatoa gehi e, garen urterako mugistea hori nahiko datu interesgahia da. Eta baita posto omni bat, erabilera bakajeko plastikoak ukatzeko eta debekatzeko. Beraz, aspektu horretatik oso positiboa otzat hartu dugu hau. Em, Europako beste lege bat eh, plastikozko poltsen eh, legearen legea, aipatuko genuke, hori 2008an Europak eh, anunziatu informatzu zuen, eta esate baterako frantziak ustailaren batetik entzina debekatu ditu bere eh, ez pols, plastikozko poltsa guztiak, baizik eta berrogeita mar mikroietik bera, beraz oso harinak diren plastikozko poltsak, e, supermerkatu guztietan, komertzio guztietan, e, bertako edo gertuko komertzioetan ere bai. Eta bukatzeko, beste lege bat, e, Frantzia mailan aplikatu dena ere, onartua izan dena e, guztailan hogeian, da biodibertsitatearen legea, eta horren bidez bi lorpen edo badira. Alde batetik, 2008-tik aintzina, e, zera kosmetikoetan erabiltzen diren e, plastikozko mikropartikulak debekatuko dira, da, bintzat, produktu hauen salmenta debekatuko da, eta e, belagiak garbitzeko makiltxoen plastiko hori, ez da gehiago plastikoa izaten alko. Izan barko du material biodegradagarri bat, e, natural bat, eta bai, e, bakarrik zehazteko zer diren e, kosmetikoetan topatzen diren e, mikropartikulak, e, Bat ez dira hauek dira, polimero deitzen da plastiko mota bat da, polimero zegin material bat da, e, polimeroa bestalde erabiltzen dare plastikozko poltsak egiteko, beh materiala da edo lehen gaia bintzat, e, petroleotik den material bat da beraz. E, Mikropartikoloiek zer dira, guk bistaz ikus, ikusiko ditugu, baina oso txikikikiak dira, igual ba dute diametro bateko, za, milimetro bateko diametroa. Eta erabiltzen dira kosmetikoetan batez ere saboina lehako jago izateko, edo exfolian, dolako gauzak, lu, e, lahua eta gazbitzeko Eta produktuaren barnean sartzen dira. Gaur egun ez da e, zera txostenek edo ikerrietek ez dute erraten edo ez dute, mm, bai, ez dute erakusten kalte handi bat da honik e, gizakiaren zat. Baina, bai, e, guk e, pentsatzen dugu itxasingurunean behintzat kalte, oso kaltegahia dela, zazken finean oso plastiko fina da, beraz, e, araztegitako guk azken finan erabiltzen dugu etxetan, hori kanalizaziotarik pasatzena, araztegira doa, eta araztegitik eskapatzen dira, oso finak dira partikula hauek, e, ibaira iristen dira, gero ondatzara, eta oso errez sartzen dira e, elikakatean, eta batez ere kaltetunak diren animaliak, izaten dira moluskoak, e, ura iragazten duten e, itxas animaliak. Mm. Eta bai, gure kalte handia hori da, gure zala, duda edo beldu handia hori da. E, eta beraz, dara denbora asko lan egiten proiektu horretan e, gai hori lan zen, eta um, biodibertsitatearen legean adibidez, suhedrek parte hartu du lege hauen um, amandoman behitzen dira, edo obekuntza netan ministeritzarekin batera. Eta beraz, guretzat hori lorpen polita da.